wanasema ahlulilm walau kanat tukthiru dhikra wassala hata kama atakuwa anakithirisha adhkari bingwa kuleta adhkari kwamba kikaa kwenye mswala na adhkari mpaka jua limechomoza swala hazimpiti kablia na baadia hazimpiti hata kama atakuwa hivyo huenda ule utovu wake tu kwa mume wake ikawa ni kizuizi cha kukubaliwa kwa toa zake kwa ushahidi wa hii hadithi tuliyosoma hapo anasema ash-shaykh hafidhahullah فطريق وجدان حلاوة الإيمان للمرأة المسلمة basi njia ya kupata ladha ya imani kwa mwanamke wa Kiislamu antuaddi haqqa zawjiha ni yeye atekeleze haki za mume wake ويقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم سيما أنتم صلى الله عليه وسلم المرأة منامك لا تؤدي حق الله حتويز كتكليز حق ز الله حتى تؤدي حق زوجها مباك أتكليز حق زمومين حاول تكليز الله كما هجا تكليز حق زمومين قنين kwa nini awe hajatekeleza haki za Allah kwa sababu Allah tabarak wa taala anachunaye mwanamke huyu kwa nini kwa sababu hajasimamia haki za mumewe alizomwajibishia kwa hiyo hatohesabika kwamba ametekeleza haki za Mola wake kama hakutekeleza haki za mumewe kwa nini Allah sakhitun alaiha amemghadhibikia rawahu tabarani amepokea al-Imam al-Tabarani na amesahihisha al-Allama al-Albani rahimahullah anasema Sheikh wafaqahu Allah al-mar'atu as-salihatu tatafana fi adai haqi zawjiha mwanamke mwema ni yule ambaye tatafana anajimaliza fi adai haki zaujiha katika kutekeleza haki za mume wake anajimaliza kwa maana anatoa juhudi yake ya mwisho huyu ndiye almar'atu salih maana kafanya hivi katika katoka hapa kalishika hili mpaka mume anakaa anamwangalia yule mke wake huenda akajiliwa na huruma kwamba anayoyafanya yote ni kwa maslahi yake mume huyu ni mwanamke mwema kwa ameshughulika hili, mume ataka kutoka, ameacha mambo mengine, anamshughulikia mume. Kuna watu hawavalishwi nguo na wake zao, kuna watu wanavalishwa nguo na wake zao, kuna watu hawapakwi mafuta na wake zao, kuna watu wanapakwa mafuta na wake zao, kuna watu wanatanwa nywele zao na ndevu zao na wake zao. Yaani yule mtu amekuwa kama mtoto mdogo, yule mwanamume lizo likawa ni jibaba la miaka 60 lakini lafanyiwa mambo anafanyiwa watoto wachanga haki kafunzwa huyu mwanamke tumeona vizuri hapo bako mambo mengi mazuri mazuri wanafanyiwa wana ukumbao mzuri kabisa ukumbao ambao ni halali tendo kwa mwanamme ana kandwa mwili wake na mke wake hii ni katika kuboresha mwanamke huyu ndoa yake, anampa upumbao halali mume, unafanyiwa masaji mpaka unasinzia, umeshalala, amekuacha, anashughulika mambo yake mengine, fagia, labda nadeki, ameshakuacha, mithili ya mtoto mchanga. Kuna watu hawa wanasikia kwa wenzi wao tu, mtu anasema haya, hapo kweli ustadhi? Haya, eh, hapo Wewe ulivyoamua kwenda kuoa Sengerema, utarajia nini? japo huenda pia Sengerema akawa yako haya makubwa zaidi kuliko katika baadhi ya maeneo siku hizo watu wanajiongeza walilahi alhamd anasema wala tata'azamu shay'an tuaddihi ila zawjiha na wala hakioni kikubwa chochote anachokifanya kwa mume wake haona jambo la kawaida akasimamia wajibu wake akasimamia haki yake ya msingi anafanya taa anahitajia malipo kwa Mola wake kadri anavyomridhisha mume wake na kumfurahisha yeye ndivyo anavyoona kwamba faili lake la mema linajazwa linajazwa linaandikwa ole wako ukapata mwanamke anachokufanyia basi kwake yeye akakiweka mbele macho yake macho yake anachokifanya anakiweka mbele ya macho yake muda wote anakiona alafu siku mkwae kidogo tu ha mimi mimi niliyokufanyia kadha mimi niliyomlea niliyokaa na marehemu mama yako hapa tangu ugonjwa wake matapishi yake na kufuta mimi haja yake kubwa na ndogo nasafisha mimi leo mimi wanifanyia haya mwanamke mwema la tataadhamu sheian hakioni kikubwa chochote anachokifanya kwa ajili ya wake. sababu itakuwa ni mwanzo wa masimbulizi mwanzo wa kutaka na kulipwa sivyo alivyo hivyo almar'atu saliha limadha kwa nini mwanamke mwema chochote akifanyacho kwa ajili ya mume wake hakikuzi kikawa ni kikubwa ikawa ndio mazungumzo ya siku hiyo liannaha, kwa sababu yeye mwanamke mwema, taalamu, anajua anna nabiyaha, kwamba hakika nabii wake sallallahu alayhi wasallam qala kalimatan adhimatan, alishasema neno kubwa kabisa, tadullu ala anna almar'ata, neno ambalo linajulisha juu ya kwamba mwanamke mahma addat min amrin min amri ila zawjiha vyovyote vile ambavyo atatekeleza min amri jambo lolote ila zawjiha kwa mumewe fazawjuha basi mume wake yastahiqu a'zama anastahiki makubwa zaidi ya hayo aliyofanya يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيما متومي صلى الله عليه وسلم kama ilivyokuja hadithi ya Anas pia hadithi ya Muadh anasema lau salaha li basharin an yasjuda li basharin lau ingelifaa binadamu kumsujudia binadamu mwenzake la amartu almar'ata ningelimuamrisha mwanamke an tasjuda li zawjiha amsujudie mumewe kwa nini li'idhami haqqihi 'alayha wa ukubwa wa haki zake mume zilizopo juu ya mke wake rawahu Ahmad mutawwala. Kwa hiyo afanye atakalolifanya, hakuna kubwa ambalo litazidi sijida, hakuna kubwa ambalo litazidi sijida. Lao ingelikuwa yafaa kumsujudia mtu, Mtume angesema mwanamke, msujudie, msujudie mume wako ukubwa wa haki zake alizokuwa nazo ile sijida ambayo waislamu wanamsujudia rabbul alamin ingelikuwa inafaa mtume angemwamrisha mwanamke amsujudie mume وقال النبي صلى الله عليه وسلم na amesema mtume sallallahu alaihi wasallam kama ilivyokuja hadithi ya Muadh law ta'lamu almar'atu haqqa zawjiha 'alayha lau angelijua mwanamke haki za mumewe zilizopo juu yake ma qa'adat ma hadara ghadauhu wa ishauhu hatta yafragha asingekaa kitako mwanamke ma hadara ghadauhu wa ishauhu muda wa kuwa umefika wakati wa chakula cha mchana na wakati wa chakula cha usiku kwa maana mwanamke asingelikaa chini angeendelea kwamba amesimama wima anaendelea kumhudumia mumewe mume anakula mke amesimama mpaka amalize kula wakati wa mchana amesimama kwamba huenda mume akamwambia niongezee chumvi lete chumvi anakwenda analeta chumvi amesimama anasubiri amri nyingine hakuna pilipili kichaa hapa ipo niletee kipeleke nimemletea mbona ukali unapungua hapo una kidogo unaelekea jikoni eh hakuna nenda gengeni kanichukulia hapo si jamani hadithi hata yafragha mpaka mume amalize kula tasmaa anamhudumia mume wake wallahi alazim kuna watu akishaingia nyumbani chakula ambao pale afungue pale mboga mboga ingia tu jikoni hapo jifungua chungu hapo tia saizi yako kwa mwanamke ameelewa kweli haki za mume ha anaelewa kweli haki za mume hadithi inasema angelisimama wima na kuna watu wanaandaliwa kuna wa, baadhi ya watu hawali wallahi alazim mpaka wamezaa warudi wanawake wenye mfunzo uko wapi mume wangu eh niko bado niko kwenye mhadhara haya basi sawa nakusubiri nini nakusubiri tuje tule awe anza tu mke wangu anza kuna shida hapana nakusubiri sili mpaka uje wako wanawake hawa umeingia saa nne usiku umeingia saa tatu na nusu binti wa watu anakaa na kusubiri wewe ili ale na wewe anakaa pale jirani na wewe amefundishwa kwamba samaki achambuliwe kumchambulie mume wako samaki asile samaki mwenye miba kwa binti amekaa anatoa miba pembeni anakuwekea samaki unakula na yeye anafanya shughuli zake nataka kusogezea hiki kwa kusogezea hiki Shangaeni tu mtoa macho kama paka shume, manake hamuona hamna mambo haya. Wallahi alazim. tafuteni sehemu za kuoa. Wallahi aladhim, nawapia mtu ananenepa ndani ya wiki, kapaka kapasuka. Raha anazopewa huduma anazohudumiwa, almar'atu almuslimatu salihah anasema Sheikh wafaqahu Allah almar'atu almuslimatu as mwanamke muislamu mwema idha addat haqqa zawjiha anapotekeleza haki za mumewe la tamtannu alayhi bidhalika hamsimbulii mumewe katika hayo kawa anamhesabia mambo aliyomfanyia si mwanamke mwema huyu mwanamke wa masimbulizi wewe ulikuwa hivyo wewe wewe ulikuwa ukivaa hujulikana umevaa wala wala kadha angalia sasa hivi na nguo kufulia angalia nguo zinavong'aa wewe ulikuwa unyosha pasi wewe angalia angalia kanzu inavyonyoka sasa hivi wewe ulikuwa ukinyosha unatoa mipanga miwili kwenye kanzu moja hapa kuna upanga hapa kuna upanga angalia sasa hivi kanzu zako hawakwambii uko marafiki zako kadha wakadha la tamtanu alayhi bidhalik bal ta'lamu li zawjiha fadla bal anajua fadla alizokuwa nazo mume wake li'annaha tantaliqu min diniha kwa sababu yote ameyafanya hayo kuondokea kwenye dini yake watanzuru ila aqwali nabiiha na anatazama kuziangalia kauli za nabii wake as-sadiq al-masduq mkweli eh, msadikishwa sallallahu alayhi wasallam alladhi qala fihi rabbuhu mtume ambaye eh, amesema mola wake kuhusu yeye laqad ja'akum rasulun hakika amekujieni mtume min anfusikum, aliyetokamana na jinsia yenu, ni mtu kama nyinyi, ndio maana yake. Na kwenye qiraa chingine min anfasikum badala ya min anfusikum, min anfasikum, aliyetokamana na kabila bora tukufu zaidi, anfas, kabila Quraish tena Quraysh ambaye anatokamana na tumbo bora zaidi katika matumbo ya Makuraish. Kuna Banu Fihri, Banu Kinana, Banu Adi, Banu nani, yeye huyu katika tumbo la Bani Hashim. Azizun alayhi ma anittum, yanamkera mno yale yanayowataabisheni, hapendi kuona mnapata tabu hapendi kabisa hiyo ni sifa yake alayhi salatu wasallam ukisoma katika hadith utabainikiwa na hilo laula an ashqa ala ummati la amartuhum biswaki ma'a kulli wudhu lau nisingelikuwa naogopa mashaka na tabu kwa umma wangu kwamba watataabika kama si hofu yangu juu ya tabu yao hii wallahi ningewaamrisha waswaki kila wanapotawadha na kwenye riwaya kila wanaposali lakini sitaki wataabiki ndio maana siwaamrishi kwamba ni amri ya lazima sitaki tabu zao sitaki tabu upate tabu kwenye nyingine laula an ashuka ala ummati la amartuhum bihadhihi salati hadhihi saa ningeliwaamrisha kama sikuchelea mashaka ningeliwaamrisha waiswali swala hii ya isha katika wakati huu wakati wa kuchelewa wanasema kuswaliwa isha wakati wa kuchelewa ndio wakati wake bora zaidi kuliko kuwaishwa ameingia Umar msikitini watu wamekaa wanasubiri bwana mtume aje kuswalisha alayhi salatu wassalam swala ya isha mpaka watoto wakina mama wanaanza kusinzia mtume bado hajatoka nyumbani kwake akasimama Umar mpaka jirani na nyumba ya Mtume SAW akaita as-salatu ya Rasulullah, kwa maana umefika wakati wa sala, ewe Mtume wa Allah. Raqada nisau wasibyan, wanasinzia akina mama na watoto. Na hili dalili kwamba yafaa kuswali na akina mama msikitini, kinyume na Qadiria. Qadiria hawaruhusu wanawake kuswali msikitini na hii ni dalili kwamba yafaa watoto kuswali msikitini muda wa kuwa hawaleti zogo watoto hao mtume akatoka wa ra'suhu yaqturu ilhali kichwa cha zinachuruzisha maji washereheshaji wanasema toka kuoga janaba akawaambia masahaba lau nisingelikuwa na sheria mashaka basi e, mngeswali mdogo inshallah huu ndio wakati alfadhila wakati wa ubora kuswaliwa salatu al-isha kadhalika kuswali tarawehi jamaa msikitini kuswali siku ya kwanza asubuhi watu wakapenda taarifa jana tumeswali siku ya pili watu wakaongezeka siku ya tatu asubuhi watu wamepeana taarifa hakutoka mtu sallallahu baada ya siku ya tatu hakutoka siku ya nne akamwambia najua jana mlikuja mmeongezeka hakuna kilichonifanya nisitoke zaidi ya hofu yangu hii swala isije ikafaradhishwa ikawa ni lazima watu wasali tarawih lazima na urefu wake salatu tarawih wakiswali masahaba na mtume sallallahu alaihi wasallam wanasema tunaswali mpaka tunachelea, tutapitwa na wakati wa kulala. Inaanza baada ya isha. Sahaba anasema mpaka tunachelea, tutapitwa na wakati wa kulala. Muda gani maana yake? Takriban kadiria, takriban sema saa tisa. Kwa hiyo baada ya isha, baada ya sunna ya isha, tarawih inaanza kama ni saa mbili na nusu tatu kasoro, mko kwenye tarawih mpaka saa tisa. mtume anasema mkachelee isije ikafaradhishwa mkaingia tabu na mzito azizun alayhi ma anittum yanamtaabisha Mungu yale yanayokutabisheni kwake ni mazito yanayokutaabisheni hapendi